บุ๊กทูเจ็ดสิบเอ็ดฮัฟตาดูยกต้องการ อยากชีซีขอสตันคุณอยากทำอะไรชมาเชมีคอฮีคุณอยากเล่นฟุตบอลไหม ม می خواهید فوتبال ب ا ีคอนิด คุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหม มี می خ و ้ ه ی د به م า ا ق ดูสตันเบราวิดต้องการอยากขอสตันดิฉันไม่อยากมาสายมันไม่มีข้อห้ามดีรบิอยามดิฉันไม่อยากไปที่นั่น من نمی خواهم آنجا بروم. ดิฉันต้องการกลับบ้าน من می خواهم به خانه بروم. ดิฉันต้องการอยู่บ้าน من می خواهم در خانه بمانم. ดิฉันต้องการอยู่คนเดียว من می خواهم تنها باشم. คุณอยากอยู่ที่นี่ไหมทอมีขอให้อินจาเบมานีคุณอยากทานอาหารที่นี่ไหมทอมีขอให้อินจากาซาบคอรีคุณอยากนอนที่นี่ไหมทอมีขอให้อินจาเบคอบีคุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ มีขอให้ฟาร์ดอร์ร์บิอฟติด คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ م ی خ و ต ه ی ฟาร์ดอเบมานิดคุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ م ی خ و ا ه ต د อ و ر าร س ا า را فردا ร ر د ا خ นามาอิดคุณอยากไปดิสโก้ไหมมขอฮิตเบดิสโก้เบราวิดคุณอยากไปดูหนังไหม می خواهید به سینما بروید؟ คุณอยากไปร้านกาแฟไหม می خواهید به کافه بروید؟